Ma neur gennoc'h Ya, diwer an te, renyun. Gacht, kourzor, dortchat A nan hat, pil am emont zo neve flam. Martin skarain funa, un trai mes de dapain de derur ur meg gwijen. Diez ou d'eurt apen non, ma peuzement ne lankas nor. A ou machin kour, jamais, duel e ridek.